السلام عليكم ورحمة الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد الحمد لله رب العالمين فها نحن اليوم في موعدنا على قراءة الموطأ لإمام دار الهجرة مالك ابن أنس الأصبهي وهو أصح كتاب بعد كتاب الله كما قال العلماء لأنه يسبق البخاري ومسلم هذه الكتب كلها هو يسبقها هم بأنفسهم إمام البخاري إذا جاء في صحيحه وأراد أن يروي الحديث إذا كان له سند من أن إمام مالك يبدأ به كلهم يحترمون إمام مالك ويكفي إمام مالك فخرا أن الإمام الشافعي وكبار العلماء يقولون إذا ذكر الحديث فمالك النجم إذا ذكر الحديث فمالك النجم كلهم يقولون المراسيل المراسيل قال بعض العلماء يكفي المحدث مدحا أن يروي عنه إمام مالك لذلك قالوا إذا روى الإمام مالك عن إنسان فلا تبحث عنه يكفيك إمام يكفيك الإمام إمام مالك فمن هو إمام مالك إمام مالك إمام دار الهجرة نحن لا نستطيع أن نمدح maliki majalisi na haza illa annam daha majalisi na haza bi malik kama kala ba'adul ulama lamma madaha nabiya sallallahu alaihi wasallama wa lastu amdahu nabiya bi kasidati walakinnani amdahu kasidati bi muhammadin ma in madahtu muhammadan bi kasidati lakin madatu qasidati bi muhammad sallallahu alaihi wa sallama to shi yasa imamu darul hijra imamu malik duk abin da zamu faɗa ba za mu iya ba imamu malik hakkin sa ba kowa ya san imamu malik a wajen riwaya a wajen ilimi a wajen daraja da girmama ilimi yana cikin girmama ilimi wajen imamu malik khalifa ya ce imamu malik ina son na zo na rawaito littafin ka a wajenka zai karanta ina son na karanta muwatta a wajenka yace to yaushe yace gobe gobe ya zauna yana jiran imamu malik imamu malik yana zaune yana jiran Khalifa. sai da lokaci ya tafi sai Khalifa ya aika malik tintini nake zaune ina jiranka yace ni ma tintini nake zaune ina jiranka ai an ce al-ilmu yukta wala ya'ti aka ce to za a rubuta littafinka da ma'uz zahab a sa malamai duk ko ina da suke karkashin mulkin musulunci a daina karanta komai cikin littafin ilimi da menene shi littafinka ya ce a kar ayi yi haka in a yi haka an zubar da ilimi da yawa malamai su sahabbai sun yadu tabi'ai sun an yadu ko ina kowa na akwai ilimi wa littafi na ba shine ya hada dukkan ilimin da ake bukata ba imamu malik su shi abinda za mu faɗa a nan muwatta tana da riwayoyi da yawa riwayar da tafi yaduwa a wajejenmu shine riwayar laisi yahya ibn yahya laisi saboda me saboda akwai sauran riwayoyin muwatta akwai muwatta muhammad ibn al-hasan almajin imam abu hanifa akwai muwatta ibn al-qasim abu mus'ab suna nan da yawa sai aka ce wannan riwayar yahya bin yahya laifi ita ce tafi yaduwa a maghrib a kasashe cikin riwaya duk wannan riwaya ita ce tafi yaduwa to shine aka ce rawil muwatta shi yahya bin yahya laifi wane ne shi to kuma wane ne yake rawaitowa wajen sai ce wa haddathani yahya an malik qala ismuhu يحيى ابن يحيى ابن كثير ابن وسلاس من شمال ابن شمال ابن شملال ابن منقايا أبو محمد الليثي البربري المصمودي الأندلسي القرطبي فقيه الأندلس shine wannan da zamu zo muna ta za a ji wa haddathani yahya an malik shine yahya ibn yahya al-laifi wulida fi sanata sanatayn wa khamsina wa mi'a malaman da ya karatu a wajensu qala az-zahabi sami'a awwalan min al-faqih ziyad ibn abd al-rahman shabtun aka kawo manya-manyan malamai yayi karatu a wajensu almajiransa kuma aka kawo manya-manyan almajirai wanda ya rawaito littafin a wajen shine ɗansa waladuhu ubaidullahi yana da yaya ubaidullahi muhammad ibn to waɗanda suka karatu a wajensa ciki akwai ɗansa ɗan shi ne rawaito a wajen shi kala abu sana'un ulama alai kala abu umar wa kana yahya ibn imama ahli baladihi wal muktada bihi minhu al manzur ilaihi, wal mu'awwalu alaihi wa kana thiqatan aqilan la nutilu al kalama fihi har suka je suka nuna lokacin da ya rasu to tarjamatu rawi al-muwatta an yahya wa huwa ibnuhu abu marwan al-laisi dan kenan ismuhu ubaidullah ibn yahya ibn yahya ibn kasir har izuwa karshen dangantakarsu rawa an walidihi al-imam yahya al-muwatta shi ya rawaito muwatta daga wajen mahaifinsa ya haibin ya haifi laifi wa tafaqaha bihi ya karanta fikin kuma daga wajensa shi kuma yana da almajiransa da suka kawo da suka rawaito a wajensa sa'an nan da bayanan da aka yi game da shi duk wannan ba ba shi cikin abin da yake ya dame mu yanzu abin da za mu karanta muwatta muke so mu karanta abin da aka faɗa game da muwatta maganganu suna da yawa darajar muwatta shi kowa ya san darajar muwatta to imamu malik sai fara littafinsa da cewa ba da bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi kitabu wuqutus sala imamu malik sai ya tafi wata hanya daban duk wanda zai kitabu tahara kitabu wudu kitabu sala kitabu kaza ce a'a kitabu wuqutus sala awqatus sala ko waqtus sala an je bi jam'i wa bil ifrad yace littafin bayanin lokutan sallah bayanin lokutan sallah babu wuqutus sala babin da yazo na bayanin lokutan sallah ma'ana sallah ita ce ibadar da babu lokacin da za a daina ta sai mutuwa azumi rukuni ne cikin rukunan musulunci in kai wata ɗaya sai kuma shekara mai zuwa hajji in kai su ɗaya ma a cikin rayuwanka ya wadatar zakka in ba ka da kuɗi ma wannan rukuni ya rukuni ya fadi ya sauka a kanka amma kuma kana nan musulmi amma sallah ba ran da za ta fada akan mutum sai ran da ya mutu ko ya fita hayyacinsa saboda aka ce za ka yi sallah duk yadda za ka iya yi manzo Allah ce salli qa'iman ka yi sallah a tsaye in ba zai yiwu ba ka zauna in ba zai yiwu ba ka kwanta in ma ba zai yiwu ba sai da imai kana tunane cikin kwakwalwarka Allahu akbar ga raka'a ta ci kai sallame assalamu alaikum assalamu alaikum sallah ta ka sai to shi yasa ake muhimmancin sallah kenan abinda ke nuna cewa sallah banda kalima ta fi dukkan sauran rukunan muhimmanci ita aka ce a yi ta su biyar kullum قال ya haya يحيى ya haya laifi, to mai tambaya zai ce to ne ce haddasani ya haya ne ya haya laifi ɗansa ne mun karanta mun faɗi sunan shi duk sa'an da muka karanta haddasa ni ya haibu ne ya laifi wannan ɗana sa da muka karanta sunan shi an malik bin anas an ibn Shihabin, an na umar ibn Abdulaziz, a akhara as-salata yawman wata rana sayyiduna umar ibn Abdulaziz ya jinkirta sallah wata rana fadakhala alaihi urwatu ibn zubair she urwatu ɗan zubair ya shigo masa fa akhbarahu sai ce masa annal mughira ibn shu'ba cewa wata rana mughira dan shuba shi ma akhara salata yawman wa huwa bil kufa a can kufa fa dakhala alaihi abu mas'ud al-ansari sai wannan bawon Allah ya shiga masa fa qala ce ma hadha ya mughira me haka kuma ya mughira zaka jinkirta sallah har zuwa wannan lokaci alaysa qad alimta anna jibrila nazala fa salla baka san cewa jibrilu ya sauko yayi sallah wa salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya salla ya salla da sallan jibrilu sun masalla fa salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallama thumma salla fa salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallama thumma salla fa salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallama thumma salla فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال بهذا أمرت ya ce haka aka umurce ni so biyar kenan aka yi sallar asuba aka yi azahar aka yi la'asar aka yi magarba aka yi isha a kan lokaci baka san jibrila ne zai nuna lokacin sallah ba yaya za ka ta sallah har zuwa wannan lokaci faƙala umar bin abdulaziz ilan ma hadisu bihi ya urwa urwa ka san fa abin da kake faɗa ba awa inna jibrila huwa alladhi aqama li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam waqta salah jibrilu shi ya karanta da manzo Allah shi ya koya manzo Allah lokacin sallah qala urwa kadhalika kana bashir ibn abi mas'ud al-ansari yuhaddithu an abi yace haka bashir ibn abi mas'ud al-ansari yake ba da labari daga mahaifinsa mana haka al'amari yake mana lokacin sallah mala'ika jibrilu ne yazo ya karantar da manzo Allah da manzo Allah ya ji sama aka ya karbo salloli guda biyar guda hamsin har ka zo guda biyar jibrilu kuma sai zai nuna masa sallan asuba ga lokacin da za a yi sallan azhar ga lokacin da za a yi sallan la'asar ga lokacin da za a yi magarba da isha duk kowanne ga lokacin da za a yi ta sai aka nuna wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowace sallah tana sai manzon Allah ya karantar da mu kowace sallah tana da lokaci biyu farkon lokaci da ƙarshen lokaci farkon lokaci da ƙarshen lokaci haka aka nuna asuba azhar la'asar magharba isha kamar yadda zamu zo mu karanta insha Allah to shi yasa aka ce inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta ba a wasa da lokacin sallah ga abin da ya faru kenan farkon hadisin da maliku ya kawo kenan insha Allah qala urwa sai urwa yace wa laqad haddathatni aisha zawjin nabi sallallahu alaihi wasallama yace ce aina na aisha matan manzo Allah sallallahu Alaihi wasallama ta yi min hadisi ta faɗa min me ta ce min an na rasulallah sallallahu Alaihi wasallama kana yusalli al’asira ta ce manzon Allah yana kana yana sallar la’asar wa shamsu fi hujjarati ha ƙabla an ta zahara a lokacin rana na fakan ɗakin ta ranar ba ta yi sama ba ina ma'ana wani lokaci kenan farkon lokaci kenan saboda lokacin da garjin rana da zafin rana kenan qala wa ya haya an malikin an zaid ibn aslama an ata ibn yasar annahu qala جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونمت يزو وجمع الله صلى الله عليه وسلم fasa'alahu an waqti salati subhi ya tambayi manzon Allah lokacin sallan asuba abinda yazo nema kenan ya san lokacin sallan asuba قال فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان من الغد سيما زو الله يشرو بيتشي مسا كومي با سيدا أكا واي غري لوكا صلى أصبا يكي صلى الصبح صلى الصبح حين طلع الفجر سيما زو الله يصلى أصبا لوكا تشند الفجر يكيتو فرقل لوكا تشيكي ندى ججفي دا سورا دوه ثم صلى الصبح من الغد بعد أن أسفر da aka yi sallah asuba yau sai aka yi farkon lokaci da duhu da jijjifi gobe kuma manzo Allah bai sallaci asuba wannan lokacin ba sai ya jinkirta har gari ya kusa wayewa haske ya fito tun makala sa'an na sai manzon Allah ya ce aina sa'ilu an waqti sala ina wanda yake tambaya game da lokacin sallah din nan Ƙala ha ana za ya rasulullah yace gani ya manzon Allah ni ne nake tambaya فقال ما بين هذين وقت tsakanin lokacin da muka yi sallah jiya da lokacin da muka yi sallah yau lokacin sallah asuba kenan in ka so kai farkon lokaci in ka so kai karshen lokaci farkon lokaci da jijjifi da duhu karshen lokaci da haske duk wanda kai kai sallah a cikin lokaci tambaya kenan yazo yana so ya san lokacin sallah sai da ya zauna ya kwana wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka nuna mishi lokacin sallah an fahimta to yana cikin kuskure yadda ake rayuwa kowa mutum zai ɗauki waya ya bugu waya yana so ya tambayi matsala da take da muhimmanci ko malami sai ya yi tunani ko shi ya kana ina sai ce cikin kano yake suna na kaza ai almajiri ne ya kaza kaza kaza kaza kaza to sai mm, fatawa ta zama arha kowa zai iya bugu waya ya tambaya kuma kowa aka tambaye shi baya so ya ce bai sani ba ko baya so ya ce shi ba sai ya bada jawabi kafin ya tambaye ka ya tambaye malamai sun kai sun fi a kirga to sai al'amari duk ya zo ya rikice ma kowa ba wanda duk wanda kaga ya tambaye ka kafin ya tambaye ka sai da tambayi wani kai ma in ya gama zai ce ai na tambayi wani ga abin da ya faɗa to abin da yake wajibi akan al'umma da sarki da gwamna da manyan mutane shine kamar kasar Kano kasa mai daraja kasa ce ta addinin musulunci ya kamata yana da mufti duk kasashen duniya da kasu ne akwai mufti wanda yake shine muftin garin abinda ya faɗa shi kenan baya tashi ba kowa yanzu ina karantarwa ina karantarwa jami'a ko ina karantarwa masallaci sai zama mufti komai a tambaye ni ba daidai kuskure ne shi wanda mas'alar ta dame shi shi ba shi da daman da zai tashi je inda zai tambaya sai buga waya ai mas'ala ce dan Allah wata yar mas'ala ce eh wata yar tambaya ce kaza kaza in ya kawo tambaya sai ga ba yar tambaya bace babbar mas'ala ce tana bukatar tunani to shi yasa sai mas'alan addini ya ta zamo ta zamo ba ta da kima a wajen mutane to shine kaga kowa ya samu kanshi cikin halin rayuwar da yake malamin an taba tambayar shi Ahmad al-Ansari aka bugo waya a Madina kaza ka ce wa man qala laka ana mufti waye ce ma ni mufti ne to abin da yake wajibi kenan a kansu kamar yadda za mu ci sai da Umar ce ya faɗa musu abin da ya fi muhimmanci a wajen shi kenan gwamnonin shi su tashi da shi kamata ya yi da sarki da gwamna da manyan mutane a tsaya tsayin daka a saman ma mutane waɗanda suke su ne za su ba da fatawa a samu mufti guda ɗaya da kuma ofis karkashinsa da matsaloli da za a ta yi to za a iya yi ma al'amarin alkibla har kafin komai ya zo ya daidaita amma kowa ya tambayi ka tambayi wannan ya halatta maka wannan ya haramta maka ka tambayi wannan ya ce matan ta kuke na wannan ya ce za a yi mai da ita in kika tambayi wannan ya ce ai ta shi kenan yaya za a yi a mutunta addini to sai al'amarin addini ya zo ya fi komai kaskanci to tun da al'amarin addininmu ba shi da kima a wajenmu mu ma ba mu da kima kenan to shi ne kaga halin rayuwar da ake ciki Allah ya kiyaye قال وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي, ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفئات بمروطهن ما يعرفن من الغلس na na aisha ce manzon Allah yakan yi sallan asuba mata su sallame su kama hanyar zuwa gida sun lullube su a jikinsu ba a iya sanin wacece wannan wacece wannan saboda wacece wancan ce wannan saboda akwai sauran jijjifi akwai sauran duhu ba za a gane su ba farkon lokaci kenan akwai wani lokacin da za a yi sallah a ce ana gane kaza ana gane kaza dama lokacin sallah guda biyu ne kenan قال وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار bin saidin wa سعيد وعن الأعرج كلهم يحدثونه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال daga sayid na abu huraira ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man adraka rak'atan min as-subhi an taflu a shamsu faqad adraka as-subha duk wanda ya zo ya kabbara Allahu akbar har ya salla raka'a ɗaya rana ba ta fito ba to ya yi sallar asuba a kan lokaci wa man adraka raka'atan min al-asri qabla an taghruba shams faqad adraka al-asra wanda ya kabbara Allahu akbar ya yi sallaci raka'a ɗaya kafin rana ta faɗi to ya yi sallar la'asar a kan lokaci ko da a ce kafin ya gama sallar rana ta faɗi fa ko kafin ya gama sallan wancan rana ta fito saboda ya fara sallar har ya samu raka kafin rana ta faɗi, to ya yi sallan magarfin asar a kan lokaci haka asuba hala wa haddasa ni ya haya an malikin an nafin maula abdullahi bin umara an na umar bin al-khattab ga taba ila un malihi sayyidina umar ɗan al-khattab shine ya rubuta ya aika mu gwamnonin shi a kasashen musulunci duka ya ce musu mu shaurari abinda sayyidina umar ya faɗa ya ce inna hamma amrakum inna ahamma amrikum indi as-sala inna ahamma amrikum indi as gwamnoni na da na aika waje kaza da kaza da kaza da ministoci da kwamishinoni da kowa da kowa abinda ya fi damuna al'amarin da ya fi muhimmanci a cikin rayuwarku da siyasa da tattalin arziki da kasuwanci da komai da komai sallah ita ce tafi komai in ko sallah ita ce gaba tafi komai aka kula da ita inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar zaka ga yadda al'amarin al'umma zai samu tsafta faman hafizaha wa hafaza alaiha hafiza dinahu wanda ya kiyaye sallah ya kiyaye addinin shi wanda ya kiyaye sallah a kan lokacinta yana sallatarta da rukunai da wajibai da sunoni, da mustahabbai sayyidina Umar ce ya kiyaye addininsa wa man dayya'aha fa huwa lima siwaha adiya wanda kuma ya tozartar da sallah ma ma'ana dayya'a ma ma'ana at-tadyi'u التضيء فسره النبي صلى الله عليه وسلم وذلك بينما النبي Sallallahu alaihi wa sallama. يحدث القوم جاءه أعرابي فقال يا رسول الله متى الساعة فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال وقال بعض الآخر بل لم يسمع حتى إذا انقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه قال أين هذا السائل عن الساعة قال ها أنا ذا يا رسول الله فقال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة وقال وكيف إضاعتها قال إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة معنى تضييع الأمر أن يسند الأمر إلى غير أهله manzo الله sallallahu alaihi wasallam yana musu hadisi yana musu sahabbansa dama aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana tara jama'a yana karantar da su addinin musulunci yana musu wa'azi yana karantar da su yana musu nasiha yana musu kaza kaza kaza kaza baki daya sai wani balarabin kawai ya tashi ya manzo Allah mata sa'a yaushe za ta tashi alkiyama sai manzo Allah ya ci gaba da wa'azinsa bai ce masa komai ba to duk sa'an da mutane suka zauna ba kai da yadda za ka yi ka hana su wannan ya ce kaza wannan ce kaza sai wannan ce ai manzon Allah ya ji tambaya fa baya so ne wannan suka ce a manzon Allah bai ji ba sai da manzon Allah ya ga magana sa tsab sai wayo ce, wane ne yake tambaya game da sa'a din nan ya ji ko bai ji ba kenan ya ji kuma bai tsawata mishi ba ai yace ina wannan da yake tambaya yace gani nan ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ce in aka tozartar da amana ka jirayi tashin alkiyam ka jirayi sa'a shi yana tambaya ne game da tashin alkiyama wanzu Allah yana bashi bayani sa'atul fasad in aka ɗauki al'amura masu muhimmanci aka ce in aka tozartar da amana to ka jirayi lokacin da barna za ta yadu a doron kasa a ban kasa daga barna ta yadu a doron kasa alama izanan mai sa'a lokacin za a tashi alkiyama don banzu Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce karshen zamani in alkiyama ta kusa tashi Allah zai aiko ta iska sanyayyen iska ta zo ta ɗauki ran dukkan mumini sai sauran fasikan mutane la'imai fajirai alaihim taqumul qiyama duk wani mu'mini sai Allah sai wannan iska ta dauki ransa she duniya ta saura hannun suwa fajirai marasa imani waɗanda ba sa bin Allah alaihim taqumul qiyama to sai manzo Allah ya ce idza duyi'atil amana fantazir sa'a in aka tozartar da amana ka jirayi sa'atul fasad lokacin da duniya za ta lalace tana lalacewa to za a tashi alkiyama ke, sai kuma ya tambayi manzo Allah wa kaifa idaatuha yaya ake tozartar da amana yaya za a tozartar da amana sai ce iza usnida al-amru ila ghairi ahlihi fantazir sa'a duk sa'an da kaga an ɗauki al'amura an danka hannun waɗanda ba su dace ba ba su cancanta ba to ba radda za a taba zama lafiya wannan magana manzo Allah fare ta shekara dubu da ɗari hudu da nawa in ka ɗauke ta ka auna da siyasar duniya duk yanzu sai ka ce ashhadu anna muhammadan rasulullah وكيف إذاعتها قال إذا أسند ila إلى غير أهله فانتظر sa'a. in aka ɗauki al'amurra ko min kankanta balle manya-manyan al'amurra aka danka hannun waɗanda ba su dace ba ba su cancanta ba to ba ran da za a taba zama lafiya ba yadda za a yi al'amari ya tafi daidai dole ka ga yadda rayuwa za ta zamo in ba ka ga haka ba a kasar ka ba ka kalli kasashen duniya ya suke ka kalli kasashen duniya ya ake tafiya za ka ga hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗin shekara 1430 shi kenan gashi yanzu yana faruwa kamar yanzu manzon Allah ya faɗa to shi yasa in za ka ɗauki al'amarinka amana ka danka hannu sai ka san wane ne za ka baiwa don ya baka kuɗi don ya burge ka don kana son shi wallahi za ka zo ka yi kuka da hawayenka wannan manzon Allah ne ya faɗi wannan magana yace ce iza al-amru ila gairi ahlihi fantazir sa'a in ka ɗauki wannan hadisin ka yi sharhi shi za ka auna shi da rayuwar duniya duka yanzu sai ka jinjina ka ce ashhadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wasallama fa huwa lima siwaha adya wanda kiyaye sallah ya kiyaye addinin shi wanda kuma ya tozartar da sallah to zai iya tozartar da duk wani abin da ya danganci addini sun makataba sa'an da ya rubuta ma gwamnonin shi an sallu zuhura in kana alfai'u zira'an shugaban kasa ya aika ma gwamnonin shi yana musu bayanin sallah kafin tattalin arziki kafin siyasa kafin kaza kaza kaza kaza kaza ku kiyaye sallah tukunna ina aka taba yin haka ko gwamna kwamishinoninsa da daraktocinsa da ina aka taba yin haka limamai ma da masallatai da masallatai su ne karshen komai su ne karshe su ne karshe wayanda za a tuna da su su ne karshe wayanda za a tuna da su su kuma ne yafi kamata a fi kulawa da su to ya aka yi suka koma baya saboda sun tozartar da ilimi khalifa ya ce ma imam malik zan zo karanta muwatta ya ce yaushe za a yi karatu ya ce gobe ya ce to allah ya kai mu kashi gari khalifa na zaune yana jira imam malik ke zo inda ne ko kai ina za ka yi sallah ba yana jiran imam malik imam malik kuma yana zaune gida yana jiran shi ya ga lokaci ya kusa tafiya ya tafi sai ya aika imam malik mun yi alkawari gobe kuma ina ta jiran har yanzu baka zo ba yace ni ma ina zaune ina ta jiran har yanzu baka zo ba ai ilimi zuwa masa ake ba shi ke bi ba in ka kiyaye darajar ilimi za ka gani za ka gani da Allah zai kiyaye darajarka. in ka tozartar da ilimi ka kaskantar da ilimi ya zama abin neman duniya za ka kaskanta ka tozarta ka zama a cikin rayuwan ba ka da matsayi ma ku sallaci azhar idza kana alfai'u zira'an lokacin da inuwar alfai rana na tashi da safe daga gabas sai kaga inuwa ka yamma ta yi tsawo tana raguwa har rana ta zo tsakar kanka sai ka samu kanka baka da inuwa to da ranan ta dan kauce zuwa yamma kaɗan sai ka samu inuwa ta gabas to daga wannan inuwa ko shibir ko zira'i sallar azhar ta shiga kenan ila an yakuna zillu ahadikum mislahu haka imam sayyidina umar ya faɗa musu haka za ku yi ta sallar azhar har sai an zo mutum in ya tsaya da inuwansa da shi da inuwansa su ya zo ɗaya har yanzu lokacin azahar ne daga nan kuma za a fara lokacin la'asar wal asra wal shamsu murtafi'a ku yi sallar la'asar lokacin rana na da ƙarfi tukunna tana sama ma'ana farkon lokaci kenan baydatan naqiyya lokacin tana nan sama fara kuma tsabtar ba abin da ya hadu da ita ba jajaba ba lokacin dab faduwar rana ba qadra ma yasiru rakibu farsakhaini aw thalasa wargodon yadda mutum zai tafiya a mil uku kafin rana ta fadi in kuka yi la'asar gwargwadon inda mutum zai tafiya mil uku rana ta fadi to lokacin lokacin sallar la'asar kenan zai kai ma'ana farsa mil uku kenan farsa kai ne mil shida kenan ko uku mil tara habla guru shams kafin rana ta faɗi wal magriba idza gharabati shamsu ku yi sallan magariba kuma in rana ta faɗi ita magaruba aka ce ba ta da lokaci sai ɗaya wani suka ce ita ma tana da lokaci biyu wal isha iza gaba shafaku bayan rana ta fadi magaruba ya shiga sallar magaruba ta shiga akwai jaja da kake gani a sama to wannan shi ake ce ma shafak in wannan jajan ya buya ya buya ya bata to sallar isha ya shiga sallar ta shiga kenan ila thuluthil layl daga wannan lokacin har zuwa araba dare uku thulusul awwal kenan faman nama fala namat ainu wanda ya bacci bai tashi yayi sallar isha ba fala namat ainuhu wa man nama fala namat ainuhu su uku sayyidina abubakar sayyidina umar ya fada faman nama fala namat ainuhu faman nama fala namat ainuhu was subha yaushe kuma za a yi sallar asuba والنجوم بادية مشتبكة أي صلى أصبع لوكة توراري سنة ننسم فتو سن هرحدي دجونا فأنا فرق لوكة شكينا ذاك كان توراري دسنا نن أنا غني سلافيا لافيا إن أقوي دوه شيني ذاك توراري أما رانا تفتو فا بذاك توراري وتوراري باي باي ne hana رانا gan أغنش أم فهمتا to lokacin sallar isha kenan lokacin da sayyidina umar ya fada wa mutane kenan Abin da ake so in ka zama shugaban kasa in ka zama gwamna in ka zama darakta ko shi unguwa ko wata babban unguwa ko malami ko menene a fara kula wa mutane su ta inganta ta yi daidai saboda Allah ne ya fada inna salata inna harfa tawkidin tabbas lallai dahir babu ko shakka as-salata tanha anil fahsha'i wal munkari wala zikrullahi akbar ma'ana sallah in aka kula da ita za ta hana ka yin alfasha da munkari za ka ba za ka za ka ba ruwanka da kaza ba ruwanka da kaza ba ruwanka da kaza waɗanda suka kara da an ga wannan a da an ga lokacin kafin rayuwa ta zo ta zamo yadda ta zamo yanzu duk littafin da mutum ya karanta dama kowa lahallari yake fara karantawa duk wanda ya karanta lahallari za ka gan shi ba wasa da sallah ba wasa da komai abinda lahallari ya faɗa ɗin haka yake faɗa ilimin shi duk bai shige lahallari ba amma kauyen su unguwan su gare su abin da ya fada baya tashi in ya kulla ya kullun ya warware ya to sai aka zo ana tafiya sai aka ana rabuwa da kulawa da ibada karatun ake yi don a samu ɗaukaka don a samu kuɗi sai a sai aka zo ba lahallari ba ka haddace lahallari ka haddace ismail dillita littafi ka karanta ka zo ba ruwan kowa da kai kai kanka baka da kima a wajen mutane saboda me saboda baka girmama ilimin da karatun da kai ba baka kula da mutanen gidanka ko mutanen unguwar ko mulkin da Allah baka shugaban kasa kenan fa yake ce ma gwamnan shi a kula da sallah fa ayi sallah lokaci kaza ayi sallah lokaci kaza ayi sallah lokaci kaza wani shugaba ya isa ana ana miti ma lokacin sallah kai ya ce a tashi ayi ai san ana mitin ne shi kenan wanda ya ga dama ya tashi wanda bai ga dama ba shi kenan Allah ya kiyaye mhm. wannan fala na mata ai du'a magana ce ke ba addu'a ba yana nuna ba yana musu mummunan addu'a bane cikan magana cikon magana ne قال وحدثني يحيى عن مالك عن عمه ابي To daga yanzu tunda mun fara muwatta akwai abubuwan da ake jalla kaga haya amma an malik an ammihi abi suhailin ibn malik an abihi ammu malik da muna karatu sai ga matsala ta zuwa ne ne babban malik ka neme shi haka gaji ka karanta ka dai ba ko ina to kaga ammuhu sai kaga sai yana kana da kana da jota kana da exercise book duk mas'ala mai wahala ka ja layi a ciki ka je ka sa mu malik shine wani kaza kaza kaza kaza haka fada aka fada cikin kafin a gama muwatta za ga mas'aloli masu masu amfani da yawa kuma ka tara su sun zama mallakanka abi suhail ibn malik an abihi anna umar bin al-khattab كتب إلى أبي موسى العشاري an salli zuhura sai na umar ya rubuta ma abu musul ashar ya ce kai sallan azahar iza zagati shamsu in rana ta karkata wal asra wa shamsu bai za a naƙiya kai sallan la'asar farkon lokaci kenan abinda ake nufi kenan kabla an yadkhulaha sufura kafin rana ta hadu da jaja da ke haduwa da dab da faduwar rana ɗin. wal maghriba ka sallaci maghriba idza gharabati shamsu rana ta faɗi wa akhir al isha'a ma lam tanam ka jinkirta lisha Matukar ba bacci zaka yi ka kasu tashi ba wa salli subha kayi sallan asuba wan nujumu badiyatun mushtabikatu lokacin akwai duhu dare in ana duhu zaka ga taurarin suna nan da yawa kuma ana ganin su duk sun kaman sun harhadu da juna واقرأ فيها بسورتين طويلتين من المفصل ككرن ككرن تا أتكين سلن guda باين فاتحة سوروري قدابيو طويلتين ما سسو مفصل المفصل نفارا لك سورة الحجرات إزوا سورة عبسة aka ce musu mufassal saboda yawan tsayawa ba su da tsawo da an karanta ka da an kai sura an fara an ɗauko ta sura da an kai shine al-mufassalu yabda min al-hujurat ila abasa wa tawalla an ja'ahu al'ama sai na umar ke ne ce a karanta haka to sai a ce ai limamin unguwa ko gari ko kauye zai la'akari da masu sallah bayan shi in za a iya a karanta sura mai tsawo sai a karanta in ba lallai bane ba Allah cewa ya umma ma yassara min al bi dalili sallar isha da mu'azzu ya sallah ya tsawaita sai manzo Allah ce afattanun anta ya mu'az aina anta min kaza kaza kaza kaza an fahimta eh idza salla idza salla ahadukum bin nas falyukhaffif in ɗayan ku zai ma mutane limanci ya takaita kar ya tsawaita saboda akwai mai rauni akwai mai ciwon sukari baya iya rike boli kowane lokaci akwai kaza kaza kaza kaza kaza kaza sai aka ce to shi a ɗauki sai a sassauta in an sassauta kowa zai fita lafiya kenan قال وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى الأشعري أن صل العصر والشمس بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب ثلاثة فراسخ sai sallar la'asar farkon lokaci akwai rana tana da haske gwargwadon daga lokacin da za ka yi sallar la'asar mutum ya yi tafiyan mil uku ko mil shida ko mil tara kafin rana ta faɗi wa an sallil isha'a ma bainaka wa baina sulusul layl kai sallar lisha tsakaninka da sulusul laili. fa in akharta ila shatr laili layli fala takun min al-ghafilina in ka jinkirta sallar isha ya kai rabin dare to kar ka zamo min al-ghafilina kai ka bari sai lokacin sallar isha wuce tun kai la takun min al-ghafilina kar ka zamo cikin rabkadannu قال وحدثني يحيى an malikin. عن يزيد بن زياد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل أبا هريرة عن وقت الصلاة يتنبي أبو هريرة لوكة الصلاة فقال أبو هريرة سيدنا أبو هريرة شيء أنا أخبرك نيزا باك لابار لوكة الصلاة صل الظهر iza kana zilluka mislan kai sallar azhar in kaga inwaka daidai da kai ma'ana da kai da inuwan duk tsawon ku daya shi ma lokacin azhar ne wal asra idza kana zilluka mislaika sallar la'asar lokacin da inuwarka yi biyunka ma'ana kaga ka zama rabin inwan kenan ko wal maghriba idza gharabat shamsu maghriba kuma rana ta fadi wal isha'a ma bainaka wa baina thuluthil layl isha kuma tsakaninka da ɗaya bisa uku na dare wa salli subha bi ghabashin yani al gharas kai sallar asuba da sauran jijjifi da sauran duhu duk waɗannan ana nuna lokacin sallah farkon lokaci da ƙarshen lokaci kenan قال وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال kunna nusalli al'asra yace mun kasance muna sallar la'asar summa yakhruju al-insanu ila bani amir bin auf sai ya je unguwan bani amr dan auf aka ce unguwansu yana gabashin ko yana gabashin masallaci madina ko yana a awali ba na tafiyan farsafi kenan tafiyan mil uku fayajiduhum yusalluna al-asra sai same su suna sallar la'asar su ma rana ba ta faɗi ba tukunna ala wa haddasani an malikin an ibn shahabin an anas ibn malikin annahu qala kunna nusalli al-asra thumma yadhhabu adh-dhahibu ila quba yace muna yin sallar la'asar, sai mutum ya tashi bayan mun sallar la'asar ya je kuba. fayatihim wa shamsu murtafi'a har ya kai kuba sa'annan kuma rana tana da karfi har yanzu tana sama to sai aka ce ba kuba ake nufi ba abinda ake nufi a abin nan kenan masallacin kuba yayi nisa da yawa to aka ce imamu malik ai yafi kowa sanin madina shi ya faɗa ya ce wancan shi ya faɗi wannan to don an ce daga masallaci zuwa kuma ai zai kai mil goma sha shida ko sha bakwai ko sha tara da wahala mutum ya yi tafiya ya yi sallar la'asar ya kai kuba lokacin mai yake ana tafiya ne a kar wanda ke da kokari yana da abin hawarsa abin hawar abin hawa kuma ba mota ba ce tafiya ake a hankali to shine sai aka ce e kuba imamu malik da ya faɗa ya fi kowa sanin madina lissafi yayi la'akari yayi da inda aka ce za a je ɗin zai zo ya faɗi kuma inda ake tafiya da sai aka auna duka aka ce ai eh, yana nuna cewa ayi sallar la'asar farkon lokaci ke ala haddasani yahya an malikin an rabi'atu bin abi abdurrahman an alqasim ibn muhammad annahu qala yace ma adraktu an-nasa illa wa hum yusalluna adh-dhuhra bi'ashiyin wai aina ban riski mutane ba sai suna sallar azahar bi ashiyin lokacin yamma suna sallar me azahar ke saboda lokacin azahar farko dama rana tana fitowa ne da gabas sai ka gan ka ta bayan ka ta yi tsawo duk sa'an rana ta kusance ka inuwar sai ga inuwar na raguwa har rana ta zo tsakar kanka sai ka wayi gari baka da inuwa ko gabas ko yamma to zarar ta koma yamma kaɗan to shi ga ka fara samun inuwa gabas to lokacin azhar ke har inuwa ya ya daidai da kai har inuwa haka zo biyunka to an kama lokacin la'asar kenan to azhar da la'asar suna haduwa a cikin zaruri har zuwa faduwar rana an fahimta abinda suke nuna mana kenan ko azhar na da lokaci biyu la'asar na da lokaci biyu magaruba lokaci daya isha lokaci biyu aka ce wayan suka ce magaruba mata na da lokaci biyu ana wa hadda an malikin an ibn shahabin ana anas bin malikin annahu qala kunna nusalli al-asra thumma yadhhabu adh-dhahibu ila quba fa ya'tihim wash-shamsu murtafi'a قال وحدثني يحيى عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم ابن محمد أنه قال ما أدركت الناس إلا وهم يصلون الظهر بعشي باب وقت الجمعة يزو yaushe ake sallan magarba lokacin ya canza ko za mu tashi za mu ita tashi karfe nawa karfe nawa za mu ita tashi karfe nawa ce shida da kwata shida da kwata to yaushe ne daidai ya kamata mu tashi eh biyar shaura goma ko biyar daidai to sai a tashi biyar shaura goma yau ko sha biyar saboda magarba ta dawo sosai ana buga karfe shida duhu za a gani shida da minti goma magarba ta shiga shida da kwata magarba ta shiga wayanda suke nesa to sai su ga al'amarin to amma daga gobe insha Allah za mu yi ta tashi biyar ko da biyar ko da goma idan ya danganci yadda al'amari ya kama biyar ne lokacin tashi kenan insha Allah lam hadina fi man hadai وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم